บุ๊กทูเก้าสิบแปด อุทมุตตะทรามิติอุทมุตตะทรามิติ สันธานซ้อนสันธานอุรมากิกอัฟชิเรบิอุรมากิกอัฟชิเรบิ การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป მართალია მოგზაურობა კარგი იყო, მაგრამ ძალიან დამღლელი. მართალია მოგზაურობა კარგი იყო, მაგრამ ძალიან დამღლელი. როდფაი მატრონგ ველა კაჯინ, და კონ ნენ კერნ პაი. მატარებელი ზუსტად მოვიდა, მაგრამ ძალიან საფსე იყო. მატარებელი ზუსტად ด ო ვ ი დ ა მაგრამ ძალიან სავსე იყო. โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไปซาสตุมโรคูดโรอิโกมากรัมซาลิอันซวีริซาสตุมโรคูดโรอิโกมากรัมซาลิอันซวีริเขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ ის ან ავტობუსით წავა, ან მატარებლით. ის ან ავტობუსით წავა, ან მატარებლით. ខោម៉ាវ៉ាននីតនខំឬមិនក៏ព្រុងនីតែឆាវ ის ან დღეს საღამოს მოვა, ან ხვალ დილას. ის ან დღეს საღამოს მოვა, ან ხვალ დილას. เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม ის ან ჩვენთან იცხოვრებს ან სასტუმროში ის ან ჩვენთან იცხოვრებს ან სასტუმროში เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ ის ლაპარაკობს ესპანურად ისევე როგორც ინგლისურად ის ლაპარაკობს ესპანურად ისევე, როგორც ინგლისურად. მან იცხოვრა მადრიდში ისევე, როგორც ლონდონში. მან იცხოვრა მადრიდში ისევე, როგორც ლონდონში. თუ რუჭაკ თან პრეთეს სპეინ და პრეთეს ანგლისი ის იცნობს ესპანეთს ისე როგორც ინგლისს ის იცნობს ესპანეთს ისევე როგორც ინგლისს ქაუ მე დაი ງო თაუ ნან ტე იანგ ქი კიეთ იქ დუე ის არა მარტო სულელია არამედ ზარმაციც ის არა მარტო სულელია არამედ სარმაციც. เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย ის า რ ა მ ა อา ო า ა მ ა ზ ი ა არამედ ჭკვიანიც. ის არა ต ა რ ტ ო ლ ซ მ ა ზ ი ა არამედ กวิ ი านิ ც เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยิส არა მარტო გერმანულად ლაპარაკობს, არამედ ფრანგულადაც. ის არა მარტო გერმანულად ლაპარაკობს, არამედ ფრანგულადაც. ผมเล่น ไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ตส์ปียานิโนเซตาอาร์ตส์กีตาร์าเซดากุระเชมิซเลียเมอาร์ตส์ปียานิโนเซ და არც გიტარაზე დაკვრა არ შემიძლია. ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอชและแซมบ้า არც ვალსის, არც სამბას ცეკვა შემიძლია. არც ვალსის და არც სამბას ცეკვა შემიძლია. ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ არც ოპერა მიყვარს და არც ბალეტი. არც ოპერა მიყვარს და არც ბალეტი. ying kun tamngan rew tau rai ko ja ying set rew tau nan rats upros tsrafat imushaveb mit upros tsrafat morchebi rats upros tsrafat imushaveb mit upro male morchebi ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นรัตอุปรอัดเรโมฮวลมิตอุปรมาเลเชดลิบซาสวาสรัตอุปรอัตเรโมวลมิตอุปรมาเลเชดลิบซาสวาสคนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเกลียดค้านขึ้นเท่านั้นรัตอุปรเบรเดบีมิตอุปโรมชวิดิขเดบี რაც უფრო ბერდები, მით უფრო მშვიდი ხდები.